أبكي على شام الهوى بعيون مظلوم مناضل وأذوب في Hvala pripada Allah subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova, vladaru sudnjega dana. A potom, draga braćo, mu'mina vjernika na ovom dunjaluku pogađaju raznorazna iskušenja koja u cijelini možemo podijeliti na dva dijela. Iskušenje po pitanju Dunjaluka i iskušenje po pitanju vjere. Iskušenje po pitanju Dunjaluka, ono što zadesi mu'mina vjernika od musibeta koje je gospodar Subhanahu wa ta'ala propisao, a koji će neminovno zadesiti vjernika. A hasiban nasu an yutraku an yakulu amanna آمنا وهم لا يفتنون Misle ljudi da onda kada kažu mi vjerujemo, da ih gospodar Đelle Vala nakon toga neće dovesti u iskušenje da bi ukazao na one koji su iskreni. Međutim, mnogo opasnije iskušenje jeste iskušenje koje mu'mine vjernika pogodi, a koje se tiče njegove vjere. Iskušenje u, iskušenje u vjeri. Allahumma la težal musibatena fi dinina. Gospodaru naš, Ne daj da naše iskušenje bude po pitanju naše, po pitanju naše vjere. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihi Allahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadija lah. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lah.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 Njemu zahvaljujemo i od njega pomoć i oprost za grijehe naše tražimo. Koga Allah dželle wa ala na pravi put uputi, nikoga u zabudu ne može odvesti, Ako ga on s pravdom u zabudu ostavi, nikoga na pravi put ne može uputiti. Svjedočim da nema drugog Boga sem Allaha jednog jedinom koji nema niti druga niti ortaka i da je Muhammed sallallahu alihi wasallam njegov rob i poslanik kojeg uzvišeni posla kao milo svim svjetovima. Neka je salavat i selam na njega, njegovu porodicu, ashaabe i sve mu'mine koji ih u dobru slijede do sudnjega dana. A potom, draga braćom, na našoj posljednjoj hudbi smo govorili o fitnama, smutnjama, iskušenjima, te spomenuli pravila i propise o kojima mu'min vjernik treba povesti računa onda kada nastupi vrijeme fitne, kada nastupi vrijeme razilaženja i kada se istina pomiješa sa, pomiješa sa neistinom. Od Allahovi dželle ala sunena odredbi jeste da će se ovaj ummet kad kada u određenim periodima i određenim e, vremenima međusobno sukobljavati. To je Allahum dželle wa ala sunnet, Allahum dželle wa ala odredba o kojoj gospodar subhanahu wa ta'ala kaže وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا A ti Allahovoj odredbi nećeš naći promjene. Stoga bilježi imam muslim, tirmidhi i drugim od Teubana radijallahu anhu da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Inna Allahe zewa lije l'arda faraajtu mešariqaha wa magharibaha Allah jalla wa ala mi je smotao, savio zemlju te sam vidio njen istok i njen zapad. Wa inna ummeti se jeblugu mulkuha ma zuvije li minha. I doista će moj ummet zavladati onoliko koliko je meni savijena ta zemlja. Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam je savijena čitava zemlja. Stoga Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam aludira na činjenicu da će ovaj ummet zavladati čitavim, čitavim svijetom. وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ I data su, dat, data su mi dva blaga, dva blaga. Al-ahmara wal-abjada, crveni i bijeli. Kažu učenjaci, to jest, bit će mi dat, bit će mi data vlast Kisre i Kajsara. To jest, ovaj ummet će osvojiti ova, osvojiti ova mjesta. Ovaj ummet će osvojiti ova mjesta, što se dakle nakon toga i desilo u vrijeme Omara ibn Khattaba radijallahu anhu, a zatim nakon toga i tokom hilafeta kasni halifa. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة Ja sam molio gospodara subhanahu wa ta'ala da moj ummet ne uništi sveopćom gladi, sveopćom sušom. Onako kako se to dešavalo kod prijašnjih ummeta. Allahu, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je molio gospodara Jalla wa ala da ne uništi ovaj ummet općom glađi i općom glađu i opći, općom dakle sušom. To jest, iako se desi, onda da se to desi u određenim krajevima i u određenim mjestima, ali ne dakle da globalno čitav ummet Muhammada sallallahu alaihi wa sallam zadesi dakle glad i zadesi, i zadesi sušan. وَأَلَّا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ سِوَا أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ I da gospodar subhanahu wa ta'ala ne da, moli Allaha jalla wa ala, da njima u potpunosti zavlada strani neprijatelj mimo njih. neprijatelj koji nije od ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Wa inna rabbi kal, pa mi je moj gospodar rekao, Ja Muhammedu, inni iza kadajtu kadaan fa innahu la yurad. Ja kada nešto odredim, onda se to ne mijenja. Onda se to ne mijenja. Wa inni a'tajtuke li ummetike alla uhlikahum bi sanatin amme ja dajem tvome ummetu, to jest uslišava ono što si molio, da ih neću uništiti općom glađu i sušom. Vela usallifa alejhim aduva min siva enfusihim, fe jeste bihu bejbatahum. I da isto tako njima neće zavadati neprijatelj mimo, mimo njih. To jest dakle neće neprijatelj generalno zavadati ummetu Muhammeda sallallahu alejhi wa sallam. Ovo ne znači da u određenim vremenima, u određenim mjestima zavladate neprijatelj nad muslimanima. Već se odnosi generalno na kompletan čitav ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها pa makar se na njih, na ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam okupili svi oni koji su nam zemaljskoj kugli. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'da wa yasbi ba'duhum ba'da. Ali šta će se desiti sve dok oni ne budu ti, dok umet Muhammeda sallallahu alihi wasallame, dok on ne bude taj koji uništava ili jedan njegov dio uništava druge, ubija druge, u ajesbi ba'duhum ba'da i zarobljava jedan, dakle, njegov dio, drugi, drugi dio. To je dakle Allahuva dželle ala odreba o kojoj nam govori drugi hadis Allahuva poslanika sallallahu alihi wasallame kod imama muslima da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam molio gospodara subhanahu wa ta'ala za tri stvari. Pa mu je Allah jalla wa ala dao dvije, a nije mu dao treću. Molio je gospodara jalla wa ala da ih Allah ne uništi, da ne uništi, da ne uništi ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam glađu i sušom. Molio je također da Allah subhanahu wa ta'ala ne da pa da njima, njime zavlada strani neprijatelj. <clears throat> I treća stvar, Ella yaj'ala ba'sahum bainahum Da Allah dželle vala ne da da između sami njih dođe do sukoba i dođe do dođe do rata. Pa je gospodar dželle vala uslišao ove prve dvije stvari, a nije dakle dao poslaniku sallallahu alejhi ve selleme ovu dakle zadnju stvar, to jest da će ummet Muhameda sallallahu alejhi ve selleme doći do sukoba. Ova stvar ili ove riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ovaj hadis, draga braćo, ne ukazuje na mešru'ije, na dozvoljenost i legitimnost sukoba muslimana međusobno. Ne, nikako. Kako kad gospodar Đelja Vala spominje kada je u pitanju ubistvo vjernika najveću kaznu. Ne je dakle poznato da je gospodar Đelja Vala za jedan grije spojio toliko dakle prijetnji kao što je spojio za ubistvo vjernika. A onaj ko namjerno ubije, dakle, vjernika, fe džezemen katela mu'mine muta'amiden fe džezau u džehennem. Njegova kazna je šta? Džehennem, u kojem će dugo boraviti. Wa gadiba Allahu alaihim. Allah se rasredio na njega. Wa la'anahu. I Allah žele vala ga je proklao i pripremio mu žestoku, žestoku kaznu. Dakle, koliko je samo prijetni ovdje gospoda žele vala okupio, samo u ovom ajetu za namjerno ubistvo, za namjerno ubistvo vjernika. vjernika. Jahannam, prijetnja jahannamskom kaznom, dug boravak u jahannamu, zatim nakon toga sržba, zatim nakon toga proklestvo od gospodara subhanahu wa ta'ala i nakon toga velika bolna, dakle, kazna. Sve ove prijetnje za namjerno ubijstvo muslimana. Stoga je puno, dakle, šarijatskih tekstova koji ukazuju kako, dakle, Kur'an, kako ajeta iz Allahove knjige, tako i hadisa Allahova poslanika, sallallahu alihi wasallam, koji ukazuju na opasnost ove stvari, ubistvo vjernika, šta više gospodar žele ona postiče da onda kada dođe do sukoba, da mu'mini vjernici nastoje pomiriti zavađene strane i zavađene skupine. وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ A ako se dvije skupine muslimana međusobno posvađaju, međusobno sukobe, onda ih izmirite. Pa ako, pa ako nakon toga jedna nasrna na drugu, onda se borite protiv ove koja je nasrnula, koja je napala, sve dok se ne povrati Allahumu i Đelevana vjeri. Tako da ovaj hadis, prvi hadis kojeg smo spomenuli, ne ukazuje na legitimnost međusobne borbe protiv muslimana, ali on nam ukazuje na činjenicu da će se ova stvar desiti. Da će se ova stvar desiti. Ovo kažemo zbog toga što većina dakle, muslimana onda kada vidi dakle, hal posebno ovom, ovim zadnjim dakle, danima, ovom zadnjem vremenu od fitne koja se desila dakle, među muslimanima u a, šamu, među onima koji se bore na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu, ozi, o, obuzima ga dakle, vid jesa, vid dakle, očaja i tako dalje i tako dalje. Dakle, moramo biti svjesni da je ovo Allahum dželjavu ala sunnet i kako spomenu smo na prošloj hutbi, da se ovo dešavalo sa onima koji su bili mnogo, mnogo bolji od ovih koji su se danas sukobili, da se ovo dešavalo čak i među ashabima Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Stoga da ovo trebamo doživjeti kao Allahov dželle wa ala, kader, kao Allahov dželle wa ala određenje, ovu fitnu, ali rekao smo ono što nas interesuje jeste kako i na koji način da se čovjek ponese u ovakvim fitnama i kako i na koji način da da postupi. Te smo na prošlom predavanju, na prošloj hudbi spomenuli nekoliko pravila. U okrilju prvog pravila smo spomenuli da se mu'min vjernik treba okititi trim svojstvima, a to je al-rifku, wal-anadu, wal-hilmu, da se treba okititi blagošću, zatim nakon toga da se treba okititi laganošću i da se treba zatim nakon toga okititi razboritošću ovim trima svojstvima mu'min vjenik se treba okititi. Zatim nakon toga spomenuli smo, dakle, spomenuli smo drugu stvari, drugo pravilo, a to je da čovjek ne žuri sa dijelima, sa riječima, onda kada se desi fitna, već da sačeka da mu se situacija u potpunosti pojasni, da nastoji da predstavi situaciju onakva kakva jeste, pa da zatim nakon toga zauzima, zauzima određeni stav po tom pitanju. To su bila ta dva pravila o kojima smo govorili na našem prošlom druženju. Sljedeće od tih pravila o kojima moramo povesti računa, draga braćo, a to je أنه لا بد من الإنصاف da mu'min vjernik mora biti pravedan. Da mu'min vjernik mora biti pravedan. to je svojstvo koje gospodar Đelle Voala naređuje vjernicima da se njime okite i da rade po njemu. Kaže gospodar subhanahu wa ta'ala وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا A onda kada govorite, budite pravedni. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَ Pa makar se radilo o vašem bližnjem, makar se radilo o onome ko vam je drag, ipak dakle govorite istinu jer je ona preča da se govori i da se kaže, pa makar na uštrb oni koji su bliski tebi i koji su ti dragi. I kaže Željavu Ala, وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا i'dilu huwa aqrabu lit taqwa. I neka vas mržnja prema određenom narodu, prema određenoj skupini, ne navede da budete nepravedni prema njima. Neka vas ne navede da budete nepravedni prema njima. I'dilu, budete pravedni, i takva, jer je to bliže bogobojaznosti. I ovo je upravo, draga braćo, ono što odlikuje nas, muslimane, a pravashodno sredbenike ahle sunnata wal sredbenike ahle sunnata wal džemata nad ostalim narodima i skupinama, a to je el adlu wal insafu, da čovjek bude pravedan. Da čovjek bude pravedan. I zato vidimo e, sredbenike drugih vjera kako njihova mržnja i neprijateljstvo prema muslimanima njih navodi na nasile i agresiju koju vrše nad muslimanima. Njihova mržnja i neprijateljstvo. Dok s druge strane, mržnja i neprijateljstvo koje mu'mini vjernici imaju sprem njima, ne navodi vjernike, niti im to dozvoljava da njima čine nepravdu i da im čine zulum. Naprotiv, gospodar Dželjavala naređuje pravdu i prema, prema njima. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم Gospodar Jalla wa Ala vam ne zabranjuje da prema onima koji vas ne istjeruju iz vaših zavičaja i koji se ne bore protiv vas u vašoj vjeri, da prema njima budete, da, da im činite dobro i da ih budete pravedni prema njima. Allah Jalla wa Ala voli one koji su, one koji su pravedni. Dakle, nas, naša mržnja prema onome na čemu su oni od ubjeđenja, od stavova, riječi, djela i tako dalje, ne navodi da njima činimo nepravdu i da njima činimo zulum, već i nad njima sprovodimo ono što nam je gospodar subhanahu wa ta'ala naredio od propisa i odakle i od pravila. Stoga, el insafu, draga braćo, pravda, ovo svojstvo je, nažalost, svojstvo koje je dosta rijetko danas. Čak, nažalost, i među onima koji se pozivaju na ahlu sunna wal džema'a, pravda. Da onda, kada donosiš sud i kada govoriš, govoriš dakle i ono što je u tvoju korist, a da isto tako govoriš i ono što je protiv, protiv tebe. I zato kažu učenjaci, ahlu sunne, jer kuruna ma lahum wa ma alejhim. Ahlu sunne wal džema'a spominju i ono što je u njihovu korist, a i ono što eventualno nije dakle u njihovu, nije u njihovu korist. Spominju i jedno i, i jedno i drugo. Stoga je dakle nepravda i zulum da dođe brat i zatim nakon toga pristrasno podržava određenu stranu i određenu skupinu protiv druge skupine. I zatim opravdava bilo koji postupak svoje skupine koju on podržava. Opravdava i nastoji da na raznorazne načine opravdava ono što se desi od njih od eventualnog zulma, od neprijateljstva, i tako dalje i tako dalje. Ali s druge strane, kada je u pitanju druga skupina koju on ne podržava, vidjet ćeš ga kako neopravdava ni najmanje postupke te skupine. Čak šta više, ako se desi nešto malo i sitno, vidjet ćeš kako to iznosi i leti dakle, na istoku i zapadu, samo kako bi obrukao tu skupinu i okaljao njenu, i okaljao, dakle, njenu, njenu čast. I ovaj etta asub, draga braćo, etta asub il araa, tasud il medahib, tasud dakle ni šahsijat, ova pristrasnost za određenu skupinu, pristrasnost za određena mišljenja, pristrasnost koja je bila prisutna i koja ima i dan dana za određene mezebe i tako dalje i tako dalje, to je ta pristrasnost na koju je upozorio Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, a o kojoj smo govorili na jednoj od hudbi kada smo govorili o pokuđenosti e, nacionalizma, Te smo spomenuli da je Allah poslanik sallallahu alihi wasallam zabranio svaki vid pristrasnosti osim pristrasnosti za Allahovu knjigu i sunnet Allahova poslanika sallallahu alihi wasallam. Stoga je isto tako čovjeku zabranjeno da bude pristrasan i određenom džematu. Da bude pristrasan određeno, određenom džematu. Već da sve stvari vada dakle, <clears throat> pravdom Islama. Da vaga vagom Islama i da i ispravne stvari, a i neispravne stvari, i hasenat, i sejiad, da i dobra i loša djela sve to dakle stavlja na istu vagu, a da zatim nakon toga vaga tom vagom, da mjeri dakle tom, da mjeri tom vagom. A da samo dakle spominje greške jedne strane, a zanemaruje greške druge strane, da jedne preuveličava, a druge dakle umanjuje, to je ono što je Allahom džel, Allahom poslanih sallallahu alihi wasallam zabranio. Sjećamo se hadisa Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame kada su dvojica ashaba radijallahu anum, el-ansarija i muhađir došli u spor, došli u sukob. Pa je jedan od njih povikao, ja el-ansar, o ansarije. A drugi povikao, ja el-muhađirin, o muhađiri. Dakle, jedan poziva jedne, a drugi poziva druge. Pa kada je to čuo Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallame izašao i kaže, zar, zar da se pozivate na ove džahilijeske stvari dok sam ja među vama, da uha ostavite je, dakle, ova pristrasnost, ve inna muntile, jer doista ona, ona smrdi, kao što rekao Allah, poslanik sa sveme, njen, dakle, raiha, njen, dakle, miris, njen miris je, dakle, ružan i odvratan, stoga se klonite, ako je ovo Allah, poslanik, sallallahu alihi wa sallam, rekao onima koji su se pozvali na ensarije i muhađire, iako je, dakle, pozivanje na njih šeref, odlika, ali u situaciji kada se pozivaš na njih, radi dakle batila, radi fitne, onda pozivanje na njih i pristrasno s njima biva dakle tasub al-đahili, pristrasna, pokuđena pristrasnost koju je zabranio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Zatim, nakon toga, sljedeća stvar, draga braćo, a to je al-i'tisamu bil kitabi wa sunnah sunne. Al-i'tisamu bil kitabi wa sunne, a to je da čovjek u ovakvim vremenima nastoji da se što čvršće drži Allahove knjige i sunneta Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer gospodar Žega Vala to naređuje pa kaže وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا I svi se čvrstom držite Allahova užeta i nikako se ne podvajajte. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ I nemojte se podvajati pa da propadnete i da nestane vaše snage. I to je nažalost ono što se i danas desilo sa dakle, našom braćom u Šavu, onda kada je došlo do međusobnog podvajanja među, među njima. Dok su bili dakle zajedno i dok su se zajednički borili protiv neprijatelja, koliko smo samo dnevno i dnevno gledali dakle od operacija i akcija protiv Nusairija, protiv dakle Šija i tako dalje, koje su radovalo koje su radovala vjerniška vjerniška srca. Ali onda, kada je nestalo, dakle, ovog imperativa gospodara subhanahu wa ta'ala, okupljanja oko zajedničke riječi, okupljanja u zajednički sad, onda smo vidjeli u zadnje vrijeme kako gotovo i rijetko pročitamo operaciju ili akciju na Nusairije, na Žije i tako dalje, ali s druge strane čujemo dakle vijesti kako je ovaj žemat napao drugi žemat, kako je ubio od njega toliko i toliko, kako je ovaj uzvratio i tako dalje, vijesti koje dakle žaloste vjerniškom koje je dakle žalostne vjerničko srce. To je odredba gospodara žene vana. Jer gospodar žene vana kaže, nate na zemlju, jer ako se podvojite, nemojte se podvajati, jer ako se podvojite, onda neminovno dolazi do ovoga o čemu govori gospodar Subhanahu Mutala, a to je tetršelu, da vas zadesi poraz, fešer, propast, otezneva rihukum, i da nestane nakon toga vaše, da nestane nakon toga vaše snage. Zato Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam u mnogobrnim hadisima postiče i naređuje džemat, postiče pridržavanje, dakle džemata, pridržavanje oni koji su na Allahovoj knjizi sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Aleikum bil džemat, wa iyakum al furqa. Držite se džemata i pazite se, čuvajte se razilaženja, čuvajte se razilaženja. El džematu rahmet, wal furqatu adab. Doista je džemat, rahmet, milost. Onda kada su muslimani objedinjeni, onda je tu Allahova džemla wa ala milost. Wal furqatu adab, ali onda kada se podvaje, podvoje, onda je furka adab, podvajanje kazna od gospodara subhanahu wa ta'ala, patnja od gospodara subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. Stoga je na mu'minima vjernicima da nastoje da se u vremenu fitne što više drže Allahove knjige i sunneta Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame i da se pritom potpomognu svatanjem učenjaka i njihovim dakle, riječima i govorima. Da se potpomognu svatanjem i govorima iskrenih učenjaka, oni koji su Allaha dželle veala radi iskušavali na Allahovom subhanahu ve taala putu i čije sid iskrenost, istina ljubivost poznata čitavom ummetu Muhameda sallallahu alejhi ve selleme. Da ne odbijaju njihove govore, da ne odbijaju njihove <clears throat> savjete, jer oni, kao što rekoše učenjaci, O, koji su učeni, oni vide fitnu onda kada ona, ona dolazi. El alimu jaral fitne, on je mukbile. Vide dakle fitnu, vide gdje je fitna onda kada ona dolazi. وَجَاهِدُ لَا يَرَاهَا إِلَّا وَهِيَ مُدْبِرَ A džahid je vidio onda kada ona, onda kada ona, ona ode. Dakle, da se podpomogne u ovakvim situacijama svatanjem i govorom veliki učenjaka, čiji je rekao sidh i hlas, iskrenost i istanoljivost, dokazana kroz njihove stavove kroz njihove postupke, kroz njihove riječi u kojima jasno i otvoreno govorena Allaha dželle vala radi istinu, ne bojeći se u ime Allaha nižije prijekora, radi koje su čak i zatvarani i jeziječni na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. I pripazimo se, draga braćo, ono što se nažalost dešava od jednog dakle dijela ahlu sunnata wal džemata, od jednog dakle dijela oni koji se pozivaju na ahlu sunnata wal džemata, a to je muhavaletu iskatil ulema, a to je pokušaj da se svrgnu učenjaci, da se svrgne njihova autoritet. Pa tako vidiš jednog učenjaka kako ga poštuje, uvažava i slijedi, dok god taj učenjak podrža, podržava ono na čemu je on. Ali onda kada taj učenjak kaže nešto drugo, kaže nešto što se ne poklapa sa njegovim stavovima i njegovim mišljenjem, vidjet ćeš nakon toga kako dolaze raznorazne optužbe na račun takvog učenjaka. Pa ili on ne zna dakle vake, ne zna dakle činjenično stanje, on je ami, on radi za, za, za, za tavute i tako dalje i tako dalje, a on je upravo možda zvijećen od strane dakle ti tavuta i zatvaran i tako dalje i tako dalje. Stoga ne budimo od onih koji prihvataju njihove govore onda kada se njihovi govori poklapaju sa onim što nama paše i odgovara a onda kada se njihovi govori ne poklapaju njihove riječi sa, onima, sa onim što mi vjerujemo, smatramo i što nam, e, što nam odgovara, da tada dakle odbijamo njihove stavove i njihove i njihove riječi. Stoga neka se pripaze dakle braća koja na ovakav način žele dakle srušiti ugled islamski u islamski dakle učenjaka. Jer islamski učenjaci oni su dakle prvi beden draga braća islama. Oni su prvi bedem i prvi, dakle, štit Islama. I ako padne taj, dakle, bedem, taj štit, pašće, ta, na, ubrzo će nakon toga pasti i ostali bedemi. Jer niti muđahidi mogu bez učenjaka, a niti, dakle, učenjaci s druge strane ne mogu bez muđahida, već zajedno i jedni i drugi trebaju, dakle, djelovati i raditi na Allahovom dželle u ala putu, da se muđahid je starši, da uzme od onoga što mu ukazuje i čime ga savjetuje i što mu pojašnjava, dakle, ali muđahid, e, što mu pojašnjava ali učenjak, a da s druge strane ali isto tako bude taj koji će podržavati, dakle, muđahide, koji će izdavati fetve o podršci, dakle njih, savjetovati ih, usmjeravati, posebno u ovakvim vremenima kada se dese vremena, dakle fitna iskušenja, tako da svi zajedno rade, dakle, nabedemo, nabedemo Islama, gospodara žele, vala, molim da objedini ummet Muhammada, sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi wahda, wa salatu wa salamu ala mella nebije ba'da, thumma amma ba'da. Zadnja stvar, draga braću, koju želim reći, a to je, ne, budem, ne budimo akteri u širenju fitne. Kako i na koji način? Dosta često mu'mini, vjernici, džemat i tako dalje, biva taj koji najviše rasplamsava fitnu. Džemat, dakle, običan džemat od muslimana, biva taj koji najviše rasplamsava fitnu. Time što širi, dakle, ono što se dešava u vremenu fitne. Osnova je da onda kada se desi dakle, nešto u vremenu fitne, draga braćo, među muslimanima, da se to dakle ne ispoljava u javnost. Da se to, koliko je god mogućnost, prikrije, da se sakrije, da to ne dođe do običnog svijeta od muslimana, jer među njima je puno onih koji su, dakle, slaba imana. I onda kada vide podvajanje muslimana, kada vide kao ovaj sukob među, među muslimanima, kažu, samo se muslimani međusobno ratuju. Nevjernici nikad se ne bore jedan protiv drugog. Vidi kako se muslimani samo bore jedan protiv drugog i tako dalje i tako dalje. Pa to dakle možda dodatno utiče pored njihove slabosti, da još dodatno dakle, oslabi njihov iman, pa možda da Allah džele ona sačuva i bude sebe njihova riddeta. S druge strane, možda to bude sebe dakle, odbijanja ljudi od odbijanje i odstranjivanje ljudi od islama onda kada se kada gledaju kada vide ono što se dešava među onima koji se pozivaju na sunnet Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa tako vidimo određenu braću, što god se desi, dakle, malo ili veliko, sitno ili krupno, čak šta više, dosta često i neprovjereno, kako brzo nakon toga šire te informacije i zatim nakon toga još više rasplancuju borbe, dakle, i svađe koje se nakon toga vode, dakle, preko interneta, koje se nakon toga dosta često i odražavaju džematima, pa jedan dio džemata na jednu stranu, drugi dio džemata na drugu stranu i tako dalje, te dolazi do dodatnog podvajanja u džematima koji sami dakle nisu aktori, aktori fitne koja se, koja se dešava. Stoga, podpomozimo, pomognimo rješavanju ili stišavanju ove fitne na taj način što nećemo sa svakom informacijom izleteti u javnost, iznositi u javnost, širiti je i tako dalje. Kada bi više dovili, a manje, dakle, govorili i komentarisali, to bi, inša Allah, bilo korisnije za našu braću i za umet Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallame. I budimo, kao što rekao smo na prošlom predavanju, budimo poput Abdullaha ibn Mubareka, radijelahu anhu, koji kada je upitan o fitni koja se desila između Ali i Muavije, radijelahu anhu, rekao, To je krv od koje Allah žele vada poštedio moje ruke, pa zašto da ja ne poštedim svoj jezik od nje, od te fitne? Stoga ako je gospodar žele vada poštedio nas od ove fitne, koja se desila među muslimanima i borcima na Allahovom žele vada putu, ne budimo ti koji će kalati svoje jezike njihovom čašću, jer su oni, inša Allahu ta'ala, i jedni i drugi izašli na Allahovom žele vada putu i uložili svoje imetke i uložili svoje, svoje, svoje živote ali su oni ljudi koji, dakle, griješe i zato ne mojmo dozvoliti da sebevom njihovih grešaka okaramo, dakle, naš jezik, da time što karamo njihovu, dakle, čast, time što ih napadamo, vrijeđamo, budimo i tako dalje i tako dalje, već budimo od onih koji dove za njih i koji mole gospodara subhanahu wa ta'ala da inša Allahu ta'ala ova fitna što prije prođe i nestane i da se umet Muhammeda sallallahu alihi wa sallam ponovo dakle objedini u zajedničkoj borbi i ratu protiv zajedničkog neprijatelja koji se i kako uzdrmao onda kada je vidio dakle, njihov napredak, kada je vidio njihove uspjehe na polju dakle, džihada, te je brzo preduzeo raznorazne korake dakle, zaustavio to napredovanje boraca na Allahovom subhanahu ta'ala putu i sad, dakle, zasada nema sunje da su u tome dosta i uspjeli, ali, kao što kaže gospodar subhanahu ta'ala, oni prave spletke, a i gospodar subhanahu ta'ala pravi spletke, Allah, jalla wa ala, najbolje pravi spletke, molimo gospodara subhanahu ta'ala, da spletke budu na strani neprijatela Islama. Molim gospodara subhanahu wa ta'ala da ujedini našu braću u Šamu. Molim gospodara subhanahu wa ta'ala da objedini njihove riječi, da objedini njihove safove. Molim gospodara subhanahu wa ta'ala da sačuva njihovu krv i da sačuva krv muslimana u cijelini. Gospodara subhanahu wa ta'ala molim da pomogne umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame sve one koji se bore na Allahovom dželle vala putu radi uzdizanja Allahove dželle vala riječi kako bi riječ uzvišenog bila gornja a riječ nevjernika donja aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wa aqimis salat